insanlarda bu mecburiyetiyle Allah ve Resulü daha bir şekilde yerine getirme mecburiyeti vardır. Allah'tan geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmezden önce Rabbimizin çağrısına icabet edin. Evet, bu çağrı öyle bir çağrı ki kişinin hayatının çıkışından da, aile sorumluluğundan da Allah'ın kendi en iyisiyle alakalı haklardan bile bahsetmiştir bu çağrı, bu çağrıda. Ve bu çağrıda geri çevrilmesi olmayan o bilgilerimizden önce Allah'ın çağrısına icabet edin diyor. Sorumlu olduğumuz şeyleri yerine getiririz. Sorumlu olduğumuz şeyleri yerine getiririz. Çünkü ödül ne sığınacak bir yerimiz var ne de inkara çaresizliğimiz var. Ne de inkara senin üzerinde ailenin senin üzerinde hakkı alıyor. Veliler tahmin süresinde veli kendisine iyi gelen diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbim seni affetsin, Allah'ın sana hayal kıldığı şeyi nefsine neden hayal kılıyorsun diye tahmin süresinde ayet ediyor. Görüldüğü gibi nefsimizin dahi üzerimizde hakkı var. Bundan dolayı bu haklara iyi bilip yeniye getirmeliyiz işte Rabbimizin bahsini ettiği o nedamet, kişiliği günü gelmezden önce insanın o güçlüğe karşı olan sorumlulukları iyi öğrenip geriye çevrilmesi olmayan o gün gelmezden önce kendisine yükletilen sorumlulukları iyi bilip öğrenip harfiye yerine getirmeye gayret etmelidir. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki insanların Allah'a karşı sorumluluğu iki yönü vardır. Birincisi kendi nefsiyle alakalı sorumluluğu, ikincisi ise etrafındaki insanlar hatta mahlukatla alakalı sorumluluktur. Hiç beğenmediniz, değer vermediğiniz işgal edilen bir hayvan öldürülmesiyle işkenceye bir sefer de öldürülmesi Hatta Avrupa'da sorumluluğumuz o kadar hüküme bağlamıştır ki başına terk ederek ölümüne sebep olduğu kediden dolayı Allah Resulü o kadın cehennem gibi nefsimize Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sevgiye münasebette kim diyor sevgisiyle münasebete girecekse Allah'ın bize verdiği nimetten şeytanı, şeytanı da bizden uzaklaştırır diye dua etsin diyor. Eğer diyor Allah'ın azze ve celle o akşam diyor ana rahmına bir çocuk takdir ederse diyor şeytanın ona bir taarruzu, bir tasarrufu olmaz diyor. Daha görüldüğü gibi ana karnındaki çocuğumuza karşı sorumluluklarıyla ve çocuk doğduğu halde ilk doğduğunda ona ayının 36. ayetin okunması lazımdır. Rabbim şeytanların dürtmesinden ona bir söz şey ediyor ki her doğan çocuk doğduğu gibi ağlar. Bilir misiniz neden ağlar? Sahabe Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. Allah Resulü buyuruyor ki her doğan çocuğa ünlü sübyan denilen dinlerin arası dokunur ve çocuğa zarar Her kim bu ayeti kelimeyi onun üzerine okursa o çocuğa bir zarar veremez diyor. Görüldüğü gibi daha sıfır yaşlarken doğduğu andan itibaren yüklüklerimizden sorumluluk başlıyor. Birinci daha e, çocuk ayağıyla düşün gösterdi ve sünnet ettirildi diyor. Mutlaka Aleyhisselam kelime-i şehadeti La ilahe illallah Muhammeden Resulullah kelimesini çocuğa öğretirdi. Neyle konuşmaya başladığının acı vurmasını şey Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere tavsiye ettikleri, nasihat ettiklerine bir kısımdır. Evet, bu, bu e, sıfır dikkat ayrıkken gördüğümüz bunlar. Daha da büyüyüp, e, yürümeye, koşmaya insana tane kültürü var. Beraber bunları okuyup sevip okşamasın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbim senin kalbinden sevgiyi aldıysa ben ne yapayım diyor. Rabbim senin kalbinden sevgiyi aldıysa ben ne yapayım diyor. Onun için öpmesi, sevilmesi, okşaması da çocuğun babası üzerindeki haklardandır. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a adamın birisi geliyor olmalarını öğrenmeyi, birbirlerinden daha fazla sevdiğini, birbirimizin oturttuğunu, diğerine oturttuğunu söyleyince Allah Resulü ben Allah'ın ateşinden sakınırım diyor. Onlara karşı adaletli davran diyor. Bir çocuğunu bir diğer çocuğunu diğer dizine oturttuğuna Ve çocuklar birbirlerine yarış durumuna bundan dolayı birinin yaptığını diğerini kınayarak ve bunu yapıyor, sen yapamıyorsun ve buna ulaşıyor, sen ulaşamıyorsun şeklinde birbirine yarıştırmakta birbirimize caiz değildir, haramdır çünkü onun fıtratı ağır, onun gücü ve kuvveti ağır, o Allah'a ayrı özellik vermiştir, diğerine ayrı özellik vermiştir. Ayak bir tarafa true içerisinde görmeyen diyor ve onlara nasihat edin. 29 yaşından sonra kılmazlar size böyle. Evet bu kardeşlerim. Bizler ufak bir mevzuları kendi çocuklarımızı belerken Allah'ın dinine karşı olan ve kaygılarımız Allah'ın dinine karşı olan gerçek bazı insanlar ve dostlardı. Onun başında gayet katı, şiddetli, Allah'ın kendilerine buyruğundan, buyruğuna karşı gelmeyen ve emirlerini dikkatli bir şekilde yerine getiren melekler vardı. Tahrim suresi ayet 6. Ey iman edenler! Nefislerinizi ve ailenizi öyle bir ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlar onun başında gayet değerlerine vurduğunda buyruğuna karşı gelmeyen ve emirleri emredip emrolundukları şeyleri yapan melekler vardır. Tanrı ayet 6. Evet değerli kardeşler, Rabbimiz olarak olan Allah'ın Azze ve Celle bu ayeti cennesinde kendimizi, evimizi ateşten korumamızı

to kill your brother. we do sohbette gibi, bahsettiğimiz gibi daha yüzden seçerken nefsimize, isteklerimize uygun bir şekilde davranıp bir seçersek onun üzerine edeceğimiz, bina edeceğimiz binamızın da ne kadar sağlam temeller üzerine oturtturacağımız şimdiden telaş konusu olmalıdır. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam where Eğer kemiğin üzerine bir nereden düzeltirseniz kırılır, hangi üzerine bırakırsanız sürekli böyle kalır, sürekli eğiteceksiniz. Bir mevzuyla karşılaştığınız zaman özellikle buradaki gibi bunu yapma, bunu yap şeklinde değil, o sakinleştiği zaman e, güzel bir anını koruyarak o konuda Allah'ın ve Resulü'nün sözlerini bulup toparlayıp hem nefsimiz için hem de onlar için mevzu hasar edeceğiz. Onları bu şekilde yetiştireceğiz. soğuk bölümü yayına bakışından koruyoruz. Tahmin hakkı buyurduğuyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e İslam hadisi şerifte şöyle bulunmaktadır. Çocuklarınızı 7 yaşında namazı emredin. 10 yaşında kılmaz varsa onları duyun. Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel ve Hakim rivayet etmişlerdir. Hadis sahiptir. Yine Resulü şöyle bulunmaktadır. yapılacaklar ya da bizimle bunlar iyi bir çığlık yapılacaklar. Bunun seçeneğini de seansında bayağı 370-1274 1808 2600 54 numaralı hadis şeridi. Tabi bu yüzden Kadir Ali'den o kadar iş düşünür ki İslam fıtratı üzerine doğan bir çocuğu Özel bir bakmış, hepsini seyahat vermişti. Yani herkesin sevgisi sağlam olmuştu. yıldığında beni ziyarete gelmeden elini sanıyor. Ben rağmen İzzet'in şu an ölecek ben seni nasıl arkadaşlar bulmalıyız. Allah burada bunlara Allah namazı kurtarmıştır. Bu da kadının kocası üzerindeki haklardandır. Ne yapacakmışız? Biz gülücü, biz çoğunluğa öfke halinde kötü söylemeyeceğiz. Yine öfke halinde bak durmayacağız. Kalbiyle kendi onların eksik yönlerini gündeme getirmeyeceğiz. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü hiçbir bütün insanlar kucağında bir sürü güzel yönü vardır, faziletli yönü vardır. Biz onları bu güzel ve faziletli yönleriyle seveceğiz inşallah. Arkadaşlar Kur'an araç ve gereçler konusundaki sorumluluğu mutlaka kardeşler gerçekten bu günümüz Müslümanların büyük bir sıkıntıları, e, büyük bir felaketimiz. Şahin şöyle söylemiştir ayrı ölçütte çalarsa her halkına dersi verir demiş. Evet, ayrı ölçü ders çalarsa biz dersi verdiysek çocuklarımızı seni takalım. Biz seni takarsak çocuklarımıza internet verme dolaşırlar. Yani şair buyurduğu gibi 400 sene önce yaşayan bir şair her ölçü ders çalarsa her halkı da ders eder. Evet böyle kardeşler. Her aydana, her ayda araç ve gereçlerden bahset, bahsettiğimiz, bahsetmeye çalıştığımız zaten anlaşılmıştır. Bu araçlar zanlarımızda sevabı e, kadar sevap kazanıp kim de şerre vesile olursa bu şerre irtikat edenlerin şerri kadar da günah olur. Muhterem kardeşlerimiz, gerçekten çocuklarımız dahi hepimizin eline televizyon girdi. Kim şerre vesile olursa o şerri işleyenlerin tüm kazandığı günahlar üstlenir. Kim de hayra vesile olursa ve hayır işleyen tümünün bu hadisin sorumluluğu nispetinde elimizde yapacağımız bir şerri burada yapmalıyız. Bu şer işlendikçe işleyen tümünün günahına ortak oluyoruz. Sahih üçüncü

gerçekten inanan kadın ve inanan erkekse Allah'a, Allah'ın bu kelimelerini biz e, kitap olarak almalıyız ve sakınmalıyız. Hanımımızdan korkup çocuğumuzdan ürkünüp karar değiştirdiğimiz gibi alemlerin Rabbi korkmaya, utanmaya devam etti. Evet, yine burada o hadisi getiriyor. Adem oğlu zinadan nasibini almıştır. Kendisi bunu çaresiz değişecektir. İki yüzü bunlar görmesi zinaya bakmaktır. İki kulağın duyması zinayı duymaktır. İki ayağın yürümesi zinaya yürümektir. İki ayağın tutması, dokunması ise zinaya dokunmaktır. Müslim 8. cilt 2657 Ahmet bin Hanbel'in müslimi bir iki müzik 317 numaralı hadis. Bu kadar hadisler. Çalgı, müzik, kelamı bu iki kulak duyuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yürürken teşekkür durumda kulaklarını tıkıyor. Ses kesilin diye bana kulaklarını açmıyor. Hazreti Ömer bile bunu uyguluyor. Kulak zinasından korunuyor. Allah'ın huzurunda bulunuyor. Çünkü bunların şahsi yolu ve anlayışlar onlar Allah Azze ve Celle'nin Resulü'nün sözlerle yorumlar olup bunlarla Müslümanların dikkat etmesi, değer vermesi ve artık nefsiyelikler verip bunları gündemine alması, onların yollarına ulaşması gerekiyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah Azze ve Celle okuduğumuz ayet ve hadislerin gereğince yaşamak